gukingira imico kama ni kuruno wa kabiri aho hahimbazwa agateka umunsi mpuzamakungu hariwe agateka k'abakora ibikorwa mvabwenge ni mu gihe banyuma mu babona ko obedeya itarashiraho ibyo imaze kurangura ngo bigaragare ari naco gituma abaririmbyi bareka kwandikisha ibikorwa byabo kubivanye nico gituma barashima ibikorwa igikorwa cyo kwandikisha bafise ingendeshwa zidaca amahera ni bamwe mu banyagihugu bafise ivyo byuma mu mazone ya yo mu buraruko by'igisagara ca Bujumbura aho bagenzi bacu baciye ko nko mu Kamenge na Cibitoke murumva murano makuru ico basi basaba nayo nkuko musanzwe mubimenyereye buri munsi wa kabiri tuba tubafitiye gucana yandi y'amagara y'abantu y'uno munsi ikababwira ku bijyanye n'ibijyanye no kwiyaka ubuzima aho abahinga bavuga bati iyo babonye ko Eh, Umugwayi amaze kugaragaza ibimenyetso byo kujya ku buzima baca bamwinjiza ibitaro ku nguvu amakuru sayo gusa turafitiye n'ayandi mu kanya nido nido Jerome Hakizimana kuri mikoro mu binga by'ivyuma neri kwihangana isanganiro kaze mwidonido ryano makuru tugiye guhera mu bijyanye nibikogwa n'akazi ibikorwa mvabwenge bifise uruhara ntangire mu iterambere ry'igihugu byashyikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushyikiranganje mu byajejwe harimo imico kama mu gihe kuri uno wa kabiri amakunga ahimbaza umunsi wahariwe agateka k'abakora ibikorwa mvabwenge mu ntumbero yo gukingira agateka eh, k'abahinga n'ibyo bahingura ezekere n'ibigira amenyesha ko leta imaze gushyiraho amategeko n'amabwiriza atandukanye harimo ni rishyiraho ikigo cy'igihugu obedeya kigiye gukingira ibikorwa mvabwenge agateka k'abakora ibikorwa mvabwenge asaba abaririmbyi kugwiza ibikorwa nayo ikigo kikerekana umusaruro aba mu bijyanye n'intwaro ibereye abanyagihugu berekewe n'amatati y'amatongo ari hagati ya transversale ya cumi na kabiri n'iya cumi na gatandatu muri zone maramvya ya komine mutimbuzi kuri uyu wa kabiri mu gatondo bazindutse kuraba inyinshi z'amatohoza kuri ayo matongo impapuro zishika amajana ane zikaba zimanitswe ku biro by'iyo komine kuri uyu wa kabiri mu ntwaro bamenyesha ko abanyagihugu bamaze kubona icyavuye muri ayo matohoza baca bege kwegera umugwi ubijejwe ubereke ibikurikira ni inkuru tubaza Space Cartas kabanya na hariya mu mutimbozi ngo kuri uyu wa kabiri abanyagihugu baba barenga igihumbi berekewe n'amatati y'amatongo ari hagati ya taransiferisari ya cumi na kabiri n'iya cumi na gatandatu muri zone marambya ya komine mutimbuzi bazindutse ku biro bya komine mutimbuzi kuraba intonde zasohowe n'umugwi wo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi ujejwe gutohoza ibijyanye n'ayo matati no kuri uyu wa mbere abo banyagihugu biriwe bagandagaje imbere y'ibiro bya komine mutimbuzi barindiriye izo ntonde zahavuye zihashika ku mugoroba benshi batashye byifashe nk'uko twabyiboneye kuri uyu wa kabiri mu gatondo byaboneka ko ari igikorwa kitoroshye kurondera izina n'ingingo ryafatiwe minisiteri imwemerera ko itongo yarironse mu buryo bwiza cyangwa yarironse mu buryo bwo kwihagira aranamenyesha ibizokurikira abanyagihugu nibamara kubona ingingo zafatiwe amaparisera yabo abenegihugu berekewe n'amatongo izo ntonde zibaraba baje gusoma akabona ko ariko ko bemeje igitungo yarironse mu buryo bwiza cyangwa itungo yarironse mu buryo butari bwo bose barakeneye ko babonana n'iyi komisiyo yashinzwe mu ntumbero y'uko bababwire icyo bakora ayo matati akaba afatiye ahanini ku bantu bihagiye amatongo ya leta bamwe bamwe bakanayagurisha ahandi ugasanga bahora bari imipampa mu matongo ya kojeruko barayahebye agahabwa abandi uno munsi akaba ari kahuriramwo abigeze kuyarimiramo bose nk'uko mu ntwaro babimenyesha sipesi karitasi na mu marambya hagiye isanganiro urakoze sipesi Anastase kabanyana kuri iyo nkuru mu gisata cyo kwinguruzana inabibabwiye mu ntango zano makuru igikogwa cyo kwandika abafise ingendeshwa zidaca amahera kirabandanya mu mazone yo mu buraruko by'igisagara ca Bujumbura nka Kamenge na Cibitoke bene ivyo vyuma barashima ko ico gikorwa kiriko kirakogwa nubwo bavuga ko batazi ibigiye gukurikira bakifuza ko batoteba kuronswa uruhusha ko gushika mu gisagara hagati n'inkuru twateguriwe na Moyize Misago hakurya bavuze ati nshobora gushyira nta muntu n'umwe azogira ntazopakira hmm. abenshi mu biyandikisha mu bibanza byateguriwe icyo gikorwa kiko kirangurirwa ku mazone mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura bafite amakinga akoreshwa mu kwinonora imitsi hamwe n'amapikipiki mato mato bita geokuki nubwo bashima icyo gikorwa abo batunze ibyo byuma byo kwiyunguruza ntibazi ikigiye gukurikira twacakiriye neza cyane ikizokurikira tugiye kukirindira batubwire igihe bazoturekurira kuja mw'ibarabara tugendera ku makinga yacu nibaza ko bazoduha n'ayandi makondisiyo tuzogenderako nk'ubu ntacyo bampaye nzokwereka abajejwe umutekano mw'ibarabara mugabo twizera ko bazotubwira icyo gihe bazoturekurira kuja mw'ibarabara bazoduha n'amakondisiyo tuzogendera ko baduhingira ngo n'ibyo tuzokwerekana ko tugendera ku mategeko ni igikorwa gikomeye cyane turanakiryoherewe rwose ibigiye gukurikira turarindiriye kuko baratwandikiye amamoto yacu mugabo ntituzi neza ko eh, tuzotangura kugendera ku mamoto yacu ryari twacakire neza n'ukuri kuko nka twebwe dusanzwe dufite udukinga twa siporo kenshi twahora dukora siporo samedi dimanche byaratugora rwose mugabo tugira ibintu mwene iyi nyurumva kandi twakira batwakira neza vrema n'ibyaje mu ngiro kuri tuzoshima bakifuza ko inyuma y'icyo gikoko cyo kwiyandikisha uruhusha rwo gushika mu gisagara hagati rutoteba nk'ababyeyi nka leta y'u Burundi nk'ubushikiranganje ubwose bijejwe bwo dutunganyiriza hakiri mu maguru mu masha kugira ngo tworoherwe gusubira kuri twatuma twacu mugabo twizera ko batotubwira icyo gihe batotubwira kurya mu ibarabara batoduha n'amakondisho tuzogendera ko batuhingira ngo n'ibyo tutokwerekana ko tugendera ku mategeko abajejwe icyo gikorwa cyo kwandika ivyo vyuma bamenyesha ko amapikipiki afise urupapuro gwerekana nyene cyuma bita carte rose bandikwa ukwabo abafise amakinga n'amapikipiki mato mato bita jokuki nuko ico gikorwa cyo kwandika abafise bene ivyo vyuma kikaba gitegekanijwe kurangira igenekero rya 29 cy'uku kwezi kwandamukiza Sangwa muri sanze kuri radio Hero. kuri radiyo isanganiro amakuru arabandanya tugaruke kuri ya y'abakora ibikorwa mvabwenge aho ive kamikiwe avuga ko abaririmbyi bareka kwandikisha ibikorwa byabo ngo bivanye n'uruhara ruto rwa obedeya ikigo cy'igihugu gikingira ibikorwa mvabwenge mu kwerekana aho ibikorwa kijejwe bigeze uwo muririmbyi yanize ibijyanye n'amategeko asaba abaririmbyi kugwiza ibikorwa nayo ikigo obedeya kikerekana umusoro umusaruro tumukurikire nibaze neza yuko deja n'ibihari bimaze kwandikwa haciye imyaka myinshi obede yategerezwa kwerekana neza uburyo imaze kwegeranya kubera muri iyo ordonance ihari barerekana neza yuko ijejwe kwegeranya ubwo buryo muri ico gihe rero abartiste buca babona bati e kumbe nabajya bamaze kwandikisha hari ico bamaze kuronkamo eh, nibaza neza yuko abartiste nabone barabona neza yuko obedeya nta ruhara irikira bishyiramo mu gihe rero yashyiramo uruhara bakabona neza yuko harimo akumbuko nibaze yuko bashobora nabo kugira akagohe navunira abo dukora umwuga umwe eh, baguze ibikorwa kubera ibikorwa byo byo barabizi neza yuko bikingirwa imyaka myinshi cyane twizere yuko muri iyo myaka mike amategeko adukingira azoja mu ngiro abarongoye ubushikiranganji eh, bujejwe ibikorwa dukora gufi kiriya kigo OBD kubera haciye imyaka myinshi gikora muga ntiturera turabona umusaruro mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimo imico kama bashikiriza ko ibikorwa mvabwenge bifise uruhara ntangere mu iterambere ry'igihugu Ezekiel nibigira uwo mushikiranganje ah, bujejwe amenyesha ko leta imaze gushiraho amategeko n'amabwirizwa atandukanye harimo nishiraho ry'ikigo cy'igihugu obedeya kijije gukingira ibikorwa mvabwenge tumukurikira itunga mvabwenge ni mu iterambere ry'ibihugu leta y'u Burundi yamye na ntaryo yitaho gukingira agateka k'abahinga n'ibyo bahinguye ibyo nabyo bikabonekera mu mategeko n'amabwirizwa yagiye irashiraho akaba ariyo yayakurikira ubwa mbere ibwirizwa ryo kwa mirongo itatu kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu rikingira abahinga n'ibyo bahinguye mu burundi ubwa kabiri itegeko ryo kuwa ndwi nyakanga ibihumbi bibiri na cumi na rimwe rishyiraho ikigo obedeya gikingira uburenganzira bw'uwitirirwa igikorwa n'uburenganzira bufitaniye isano n'ubwo ubwa gatatu itegeko nshikiranganje ryo kwa mirongo ibiri na rimwe nzero bibiri na cumi na kane rigenga itunganywa ry'ingene amafaranga avuye mu ikoreshwa ry'ibikorwa by'abahinga atozwa hamwe rero n'ubwa kane itegeko ryo kuwa cumi na kane nyakanga bibiri na mirongo ibiri na rimwe rigena abagize urwego nshingwantwaro ry'ikigo obedea nkaba no bamenyesha ko urwo rwego ruhurikiyemo abaserukira ubuhinga butandukanye no bamenyesha ko no mu ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi ryo kuwa ndwi ruheshi bibiri na cumi n'umunani ico gisata kitibagiwe aho mu ngingo yaryo ya mirongo itanu n'umunani Yohani ivuga iti umuntu wese ategerezwa kubahirizwa mu bikorwa aranguye bimutera iteka canke bikamugirira akamaro byaba ibyo ahinguye ibyo yanditse canke iby'ubuhinga yakoze ubwiwe Eh, tukiri muri ico gisata nyene ngo umukozi wa leta ntakingiwe neza haba ku kazi no bijanye n'amagara yiwe byashikirijwe kuri uyu wa kabiri gitega n'umunyamabanga ntayigayezwa mushikiranganje kwa akazi mu ruganda rw'iminsi ne ko gutunga rwatunganijwe n'ubwo bushikiranganje n'ishirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS kugira ngo hashigweho umugambi w'igihugu ukingira abakozi ku kazi ndayishimiye Marie Rosette avuga ko ihangira shingiro ari uko abakoresha bose icyo ni ukwita mu gifaransa porogaramu ijyanye n'ingene byotunganya neza amagara y'abakozi n'ingene bokingirwa mu kazi icyo twise mu gifaransa porogaramu peyi po rero iyo porogaramu yashinze yuko ubaho itegeko ritunganya neza ingene umukozi yokingirwa mu kazi n'amagara yiwe akongera akitabwaho kugira ngo ashobore gukora neza mbere na wa mwimbu utera imbere kuko murazi yuko umukozi atamerewe neza ku kazi n'umwimbu ntuheza ngo utere imbere ubu rero uko byari byifashe ni uko umukozi cyane cyane umukozi wa leta kenshi ntiyitabwaho cyane ku bijyanye n'amagara yiwe ku kazi aha ndi kuvuga amagara yiwe ku kazi ntarabye amagara yiwe muri rusange bimwe bijyanye n'indwara ariko amagara yiwe ameze gute ku kazi aho akorera hasa gute mbega iyo agize impanuka Eh, aritabwaho mbega iyo ariko aragenda ku kazi agize impanuka bimera gute ibyo byose rero eh, gushika ubu kenshi abakoresha benshi ntibabyitaho rero ugasanga n'abakozi barahohotewe ari nacyo gituma ubu tugomba tubyicarire dushyireho itegeko eh, rituma abakozi n'abakoresha bose babyisunga kugira ngo umukozi atunganirizwe neza ku kazi yongere akingirwe gutyo agwize umwenge amadosiye amajana indwi na mirongo itanu y'abakozi ba leta yarahagaritswe kuko bene yo basanze batari ku kazi muri aya mezi atatu aheze bishikirizwa n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi mu gihe yari arashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushikiranganji mu gice cya gatatu cy'umwaka tadende kumana amenyesha ko ubwo bushikiranganji bugiye gushira mu buhinga bwa none amadosiye yose y'abakozi ba leta buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu abahinga bamaze kubona ibimenyetso byerekana ko umuntu ashaka kwiya ku buzima uwo aca yinjizwa ibitaro ku nguvu muganga Silver uh, sakubu yanonosoye kuvura indwara zo mu mutwe asigura ko kugira ngo umuntu yirinde gushika ku rugero rwo gushaka kwiya ku buzima ari ukwitura abahinga bo bamufasha kwiyakira ahamagarira n'abavyeyi gukurikanura bagakurikirana abana babo na cane cane abayabaga byanse naho bakitura ababafasha bucana yandi yamagara y'abantu bino munsi na Ronera Muco abahinga baratanga imiti ifasha umuntu yashatse kwiyaka ubuzima ariko ntibikunde kugira ashobore kumera neza yaba ku mubiri canke mu mutwe dr silver sakuvu yanonosoye kuvura indwara zo mu mutwe asigura ko muri ico gihe biba ngombwa ko umugwayi yinjizwa ibitaro yabishaka canke atabishaka umva ubuzima buba buri andanje baravuga yuko icyo gihe nta bangare barikiriho rya ryo kwa muganga ntarihari iyo ubonye ubuzima muri andanje urabimenyesha kuko bagira ati wamaze kubimenya ubwa mbere nawe urabivuga mbere wabibwira n'abajeje umutekano kugira ngo bashobore kumukinga gukinga ubuzima urumva nta obligation yasohoka iba igihari ukoresha ukoresha n'ibyo wize ubuhinga bwose kugira ngo umuntu avugwe abishaka n'atabishaka n'ataba atabishaka bwashikanwe ku bahinga baramufasha gutahura ubuzima abayemwo no kwiyakira kwiyabuza umwana si uw'umwe akenshi hari umuntu dushobora kubona inyifato y'umwana ukagira uti je narananirwa nikuza gusaba impanuro ndega mu gute si byiza kwihereranya ingorane uzigize kwawe ubona nta nyishu urashobora kuba n'inyishu umwana nyene akabona ati jewe si ntibantegera urumva bica bicika eh? ngo udategerana mwabantu badategeranye ni byiza ko haboneka abandi bantu ari mu kibano canke abahinga tuzi kubaza zo gusaba impanuro hari uburyo wegereye abahinga byubaka. urumva muri bamwe bariko barakora bavuye mu bwana bageze mu buyabaga bayemeye kaba bitwa yuko ngo barakomeye ngo babona ko umenga bashobora gufata ubuzima mu minwe ahubwo bagikeneye gufashwa niho rero ababyeyi bategerezwe rero kuhakanurira muri ya miyabaga ni age ya transition kuva mu bwana uje mu bakuze ikintu kiri transitionnel cyose kirahungabana b'abapfasoni n'abashinga ntahe bubashwe ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu OMS ryerekana ko abantu ibihumbi amajana ndwi bapfa ku mwaka ibyo akaba ari ibiharuro by'umwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe abantu mirongo indwi n'indwi ku ijana nabo bakaba bava mu bihugu bikenye ukwiyahura kukaba kuza ku nshuro ya kane mu bituma abafite imyaka iri hagati ya cumi n'itanu na cumi n'icyenda bapfa ornera muco nawe urakenuye nino kuri yo bucana yandi duciye dusozerera ko amakuru twa tubafitiye mwakoze kuyategabiri yakoze na Francine ndiho kubgayo yarayahagarariye neri kwihangana yafashije mu buhinga bw'ivyuma naho nyene ndamushimire Jerome Hakizimana nariko ndabashikiriza ndabikibanure mandanye mugira umutaga mwiza